Bismillahirrahmanirrahim. Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su kao majke njihove, a srodnici po Allahovoj knjizi preči su jedni drugima od ostalih vjernika i muhađira. Prijateljima svojim možete oporukom nešto ostaviti. to u knjizi piše.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 Mi ćemo danas u našoj kratkoj hutbi spomenuti odlike jedne od odabranih žena koja je učinila veliko dobro za ovu vjeru i pomogla poslanika sallallahu alaihi wasallame u najtežim momentima kroz koje je prošao Rasulullah sallallahu alaihi wasallame u svojoj davetskoj misiji. To je žena koji je uzvišeni Allah Tebarak je o ta'ala počastio da svojim imetkom i svojim imanom pomogne poslanika sallallahu alaihi wasallame u širenju Islama. To je majka vjernika koja je odabrana žena u ovome umetu. Hatidža kćerka Huwailidova koji je sin Esedov, sin Abdul Uzaa El Kurešija. Kaže imam Zehebi u svome dijelu Sijeru Alaminu Bela, a to je dijelo kakvom nema sličnom kada su u pitanju biografije ljudi. Kaže i ona ima brojne svoje odlike. I ona je jedna koja je upotpunjena od žena. Stekla je svoju potpunost. Iako je malo žena steklo tu potpunost. Samo četiri. Ona je bila, kaže ima me Zehebi, bila je razumna, pametna žena. Bila je bogobojazna, prava vjernica muminka, darežljiva, dženetlika. Hvalio ju je poslanik sallallahu alaihi wasallame više nego druge žene. Tako da bi ponekad Aisha se razljubomorila od silne pohvale njoj, od strane poslanika, sallallahu alaihi wasallame. Pa je rekla Aisha radijallahu talanha, a ovo su sve riječi mama Zehebija, nisam nikada bila ljubomorna ni na jednu od žena Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallame, kao što sam bila ljubomorna na Hatidžu, iako je nikada nije vidjela svojim očima. Jer poslanik, sallallahu alaihi wasallame, nije oženio Aishu osim tri godine nakon smrti Hatidže. Kaže, toliko ju je spominjao da sam bila najviše ljubomona na nju. A došlo je u predaju koju bilježi imam Dulabi u svome dijelu Ezurrijetu Tahire, čisto potomstvo. Sa lancem prenosilaca za koga Ibnu Hajar u svome dijelu Elisabe u 12. tomu kaže da je dobar, da je Aisha radijallahu ta'ala anha kazala, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je toliko spominjao Hatidžu da mu to nije moglo nikada dosaditi. Pričao bi o njoj i stikvaro joj činio i ne bi prestajao. Pa je jednoga dana spomenuo Hatidžu, kaže pa me je navela ljubomora pa sam kazala, pa kaže Allah ti je zamijenio tu staricu. Samo je to kazala. Kaže Ajša, pa se razljutio poslanik sallallahu alejhi ve selleme na ove moje riječi. A u predaji kod Tabaranije, koju kaže imam Elhejsemi da je dobra za nju, kaže pa se je razljutio, nikada ga nisam vidjela da se tako na nešto naljutio. Ili radi nečega. Pa sam kazala sama u sebi, Allahu dragi, ako odljutiš poslanika, sallallahu alaihi vseleme, nikada se više neću povratiti pa da je spomenem po zlu. A u predaji kod Tabaranije kaže Ajša, Allahu poslaniću, oprosti mi, molim te. Nećeš me nikada više nakon ovoga momenta čuti da sam kazala nešto o Hatidži što ne moliš. Pa kada je vidio poslanik sallallahu sallam šta je snašlo Ajšu nakon što je to kazala, rekao je, kaže, kako ti ono reče Ajša? Osuđujući njene riječi, kaže, kako ti ono kaza Ajša? Tako mi je Allaha, kaže, ona je povjerovala u mene kada su me ljudi u lažu utjerivali. I ona me je pomogla kad su me drugi odbili pomoći. I od nje sam dobio dijete, a vi niste imale sa mnom djecu. Pogledajte poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako je ukorio Ajšu. Kaže, od nje sam dobio dijete, a vi niste imale sa mnom djecu. Nije rekao, ja nisam imao sa vama djecu, nego kaže, vi niste imale sa mnom djecu. Kako je bio blag i nježan i pažljiv i kada je osuđivao ljude. A imao je puno pravo da kaže, ja sa vama nemam djece, jer ja mogu imati djecu, pa nije umeni taj problem. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, pa je odlazio i dolazio sa njom mjesec dana. Šta znači ove riječi? Znači da je mjesec dana poslanik s.a.v. kada bi god došao kod Ajše ili otišao da bi joj spomenuo odlike katiđe. Kada joj god vidi lice, spomenuo je mjesec dana uzastopno je spominje odluke da nauči i da svati Ajša, majka vjernika, ko je Hatidža radijallahu ta'ala anha. U jednoj se predaj kaže da je kazala uh, kalet ađuzun keda o keda lekad abdelek lekad abdelek Allahu biha hajlen minha. Fa kale nebi s.a.v. ma abdeleni Allahu hajlen minha. U jednoj predaj stoji da je kazala Ajša radijallahu ta'ala anha starica takva i takva, šta ćeš od nje? Allah ti je nju zamijenio boljom pa je rekao poslanik sa nije mi Allah nju zamijenio boljom. I nikada nije bila bolja od nje. Radi Allahu te alanha. Bileže Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama, od Ali je radi Allahu te alanhu, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao najbolja njena žena je Merijem i najbolja njena žena je Hatidža. Kaže Kureib koji prenosi hadis, pa je Vakija koji isto prenosi hadis pokazao između nebesa i zemlje. Što znači najbolja njena je Dunjalučka, najbolja žena na Dunjaluku jeste Merijem i Hatidža radijallahu ta'ala anhuma. Kaže Zubeir ibn Bekjar, zvali su Hatidžu radijallahu ta'ala anha, u paganstvu su je zvali čista, čedna. Pa šta mislite onda kakva je Hatidža bila nakon njenog islama? Da nije imala druge odlike osim te što su je zvali čedna, dovoljno je. A pogledajte odluku koju, odliku koju spominju Buhari je muslim Ibn Hibban, svaki u svome sahihu, a ovo je predaja Ibn Hibbana. Da je jednoga dana došao Džibril, ali i selam kod poslanika, sallallahu alaihi vseleme, pa je rekao, o Allahov poslaniće, evo Hatidje dolazi, prilazi ti, dolazi kući. Nosi posudu u kojoj je ili hrana ili piće. Kada dođe, kaži joj da je uzvišeni Allah poselamio. Uzvišeni Allah te barak je otala da je poselamio Hatidžu, a u jednoj predaji i ja je selamim. I kaže, obradu je sa kućom u dženetu od zlata ili od biserja u kome neće biti glasova povećanih koje uznemiravaju insana, koje ga ezijete. Mir, tišina, i u kojoj neće biti, u toj kući neće biti nikakvog umora. Rahatluk i odmor. Uzvišen je Allah te barak je o teala iznad sedam nebesa, šalje joj selam. Putem najčasnijeg meleka, putem najčasnijeg poslanika, ima li odlika većih od ovih? Da uzvišen je Allah te barak tala, poselami svoga roba, A radijallahu ta'ala anha je imala veliki utjecaj kada je u pitanju poslanik sallallahu alaihi vseleme. Naročito u prvo vrijeme Islama. Kada je svitala zora Islama, kada su bili pojedinci koji su taj teret ponijeli, a većina ljudi se protiv toga borila i većina ljudi to odbijala. Naročito kada je došao Džibril alaihi sallam poslaniku sallallahu alaihi sa objavom. Kada se pobojao za sebe pa vikao zemiluni, zemiluni. Zemiluni pa je kazala tako mi Allaha, Allah te neće nikada ostaviti. Allah te nikada neće poniziti. Ti zaista spajaš odbinske veze i ti zaista istinu govoriš i ti pomažeš onima kojima je potrebna tvoja pomoć i ti ugošćavaš gosta. O tu'inu ala nevaj bil haq. I ove riječi označavaju i obuhvataju sve spomenuto i sve hajrate mimo toga. Znači, činiš svako dobro. Ljudi od tebe ne vide osim dobro. Pa je potom otišla kod njega, kod svoga Amidžića, u Oreke ibn Neufela, i ta je priča vama poznata nakon toga. Kaže Ammar ibn Jasir, kako bilježi imam Elbezar u svome musnedu, sa slabim lancem prenosilaca da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao Hatidža je odlikovana nad ženama moga ummeta kao što je Merijama odlikovana nad ženama cijelog svijeta. I došlo je u hadisu koga bileže Imam Tirmizi i drugi od Enesa ibn Malika, da je poslanik s.a.v. rekao dovoljno ti je od žena Dunjaluka četiri, to jeste najbolje su žene Dunjaluka četiri, pa je spomenuo Merijemu i spomenuo je Faltimu i Hatidžu i Asiju ženu Faraona. I došlo je u predaji koju spomnijem na Abdelberu u svome dijelu Listijab, od Ibn Abbas radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao predvodnica žena u džennetu je Merijema i nakon nje Fatima i Hatidža i Asija. Kaže Ibn Esir prvi ili prvo Allahovo stvorenje koje je povjerovalo u poslanika sa sallallahu bila je Hatidža po konsensusu svih muslimana. Znači nije pretekao Hatidžu, nije Bubekr, ni Alija, ni bilo ko drugi od ashaba prvaka koji su povjerovali. Nikako. Ona je bila prvo stvorenje koje je povjerovala u poslanika, salalao salame, jer je nakon objave prvo došao u njoj u kući i odmah je povjerovala ono što je kazao. Da nije bilo njoj druge odluke, osim te, to bi bilo dovoljno. Spominjao je, imam zehebi i kaže, ona ima brojne odlike. I zaista je teško, da ne kažemo, nezahvalno govoriti u jednoj kratkoj hutbi odlikama Hatidže radijallahu ta'ala anha. Tog borca za islam koji je ponijela teret koga danas ne nose ummeti ni skupine muškaraca. I kamo sreće da muškarci danas rade i čine dijela koje su činile žene u vrijeme poslanika, salosrme, sigurno bi se naše stanje promijenilo. Molim Allaha Tebarak je da popravi naše stanje i da pomogne muslimane i da ih učvrsti. u sljeđenju Allahove te barake vjere. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وأقم السلام